Tulong! Baha sa kabilang baryo! Agad na tulungan ang buong nayon. Binuhat nila ang bahay kubo ni Aling Tess. Hawak ni Namila at Kiko ang poste. Matibay pero mabigat po ito, sabi ni Mila. Yan ang tukod! Poste ng bahay! Paliwanag ni Lolo Isko. Hinila rin nila ang lubid. Magaspang po ito at parang pinagsama-samang sinulid, sabi ni Mila Nabuhat naman nila Kiko, Mila at Lolo Isko ang mga. Magaspang at pabigat rin po ito, ani ni Mila. Tama, pero kapag lahat ay tulong-tulong, kahit anong bigat ay kaya, sagot ni Lolo Isko. Tunay na ang bayanihan ay simbolo ng pagtutulungan sa hirap at ginhawa.